to'qqizinchi bob hazrati ayso o'n ikki shogirdini chaqirib ularga har qandoq jinni haydash kasallarni soqaytish qudrati va huquqini berdi ondin ularni xudoning podshohligi haqidagi xushxabarni toqitish va kasallarni soqaytishga avatdi u shogirdlarga sizlar safarda hech narsa olmanglar na hosa na xo'jun na non na pul ilvomanglar hatto biror ortiq ko'nglakmu ilvomanglar bir yurtqa bog'ininglarda qaysi oilada qarshi ilinsanglar u yerdan ketguncha shu oilada turinglar agar biror yerdagi kishilar seni qarshi olmasa u yerdan ayrılgınınla da ulanı ağaqlandırış üçün ayığınladaki topini qeqivitinglar dedi shogirdlar yo'lga chiqib hamma yezi qishloqlarni oralab xushxabarni toqitib kasallarni saqaytdi jaliliydiki rotxon hazrati aysoni ishlaridan xabar tepib dongirab qoldi chunki ba'zilar bu ishlarni qilayotgan kishi yahyo payg'ambar ekan u tirilibdi desa yani ba'zilar burun ajoyib mo'jizani yaratgan ilyos payg'ambar yoki boshqa qadimki payg'ambarlarning biri qaytadan tirilibdi deydi man yakshoning qolisini oldigan edim endi bu gaplarni anglayotiman bu ishlarni qilayotgan kishi zodi kimdu dedi hirotxon shuning uchun u hazrati ayso bilan ko'rishishning yo'lini izladi o'n ikki shogird qaytib kelib o'zlarining qilgan hamma ishlarini hazrati aysoga ma'lum qildi hazrati ayso boshqalarga uqtirmay ularni baysayti degan yezg'a elib mangdi biroq buningdan xabar topgan xaloyiqmi uningga agishib keldi hazrati ayso ularni qarshi elib ularga xudoning podsholig'iga doir ishlarni tushandirdi va kesli boloni saqaytdi kun o'ltirishga oz qolganda o'n ikki shogirdi hazrati aysoning oldiga kelib haloyiqni toqtivatgan bo'lsiniz bular atrofdagi yesi qishloqlarga berib tomoq yesin va qo'ng'idak joy topsin chunki bu xilvat joy ekan dedi lekin hazrati ayso ularga o'zinglar tomoq beringlar dedi bizda faqatla besh non bilan ikki beliq bor tomoq setib elib akilib beringlar demoqchimisiz deyishdi ular hayron bo'lib chunki shu yerda yig'ilgan allaninglar soni taxminan besh mingchi bor edi hazrati ayso ularga haloyiq elliktin elliktin bo'linib o'ltirsin dedi shogirdlar ko'pchilikni hazrati aysoning degani bo'yicha o'tirg'izdi hazrati ayso 5 nom bilan ikki beliqni qo'lga olib, osmonga qarab xudoga shukr etdi Ondan nollarni o'shtib ko'pchilikni taqtib berish uchun shogirdlarga berdi Hammaylan yeb to'ydi shogirdlar eshib qolgan non bilan beliqning parchalarini yig'ib edi 12 sevat chiqdi bir kuni hazrati ayso o'zi yolg'iz duo qilyotadi uning yanida shogirdlarla boy edi hazrati ayso ulodin haloyiq meni kim deb biladikan deb so'radi ba'zilar sizni ko'mildirguchi yahyo deydi ba'zilar ilyos payg'ambar deydi va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri tirilibdi deydi deb javob berdi shogirdlar hazrati iso ulodim sizlarchu sizlar meni kim deb bilasizlar deb sordu. siz xudo tayinlagan Mesih iken ekansiz deb javob berdi petrus hozir bu ishni hech kimga tinmanglar deb buyurdi Hazreti Aysa ulağa. chunki inson o'g'li nurg'un azob o'qibat kerek. kerak oqsoqollar oliy ruhoniylar va tavrot ustozlari uni rad qilib o'ltirgizdi lekin uni o'ltirsimu u uchinchi kuni tirilidi hazrati ayso ko'pchilikka yana mundoq dedi kimdi kim manga erishishni xohlasa o'z xoyishidan voz kechib o'zini kristni ko'tirib har kuni manga agashsin chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan məhrum bo'ladi biroq öz xohishidan voz keçib, mening üçün yashaydiganlar hayotini saqlay oladi bir odam bütün dunyoga ega bo'lib hayotidan məhrum qolsa bunun nima foydasi bo'lsin Əgər kimdi kim məndin və mening so'zlarimdan nomus qilsa inson o'g'li bo'lgan manmu o'zimning otamning va muqaddas farishtalarning shon sharifi ichida qaytib kelganimda uningdan nomus qilaman bilib qo'yinglarki bu yerda tug'anlarning ba'zilari xudoning podsholig'ini ko'migicha o'lmaydi taxminan sakkiz kundan keyin hazrati ayso petrus yuhanna va yoqubni ilib duo qilish uchun toqqa chiqdi hazrati iso duo qilayotganda uning yuzi o'zgardi kiyimlari oppoq bo'lib chaqmoqdek chaqnidi to'satdan muso payg'ambar va ilyos payg'ambar paydo bo'lib uning bilan so'zlashishga boshildi ular xudoning porloq nuri ichida ayon bo'lib hazrati ayso bilan uning xudoning irodasini amalga oshirish yo'lida Yerusalimdə qurban bolduğanlığı toğrusda söhbətləşdi. Petrus və onun qerindaşlarını uyqu basqan idi. Bula uxlab oyğanğanda, Həzrəti Əysanın parlaq nurini və onun bilən bili tuğan Musa peyğəmbər və İlyas peyğəmbərini ködi. Bu iki peyğəmbər Həzrəti Əysadan ayrılğan vaxtda Petrus özümü tüymğan halda hazrati aysoga ustozim bu yerdi bo'g'inimiz nima degan yaxshi biri sizga biri Musa payg'ambarga yana biri ilyos payg'ambarga deb bu yerga uch gap yasayli dedi petrus gap qilayotganda bir bulut paydo bo'lib ularni qoplab oldi shogirdlar bulut ichida qolganida qo'rqishib ketdi tuyuqsiz bulutdan xudoning ovozi olinib bu mening o'g'lim mening tanlig'inim uning so'ziga quloq selinglar dedi ovoz to'xtagandan keyin ular hazrati aysoning o'zi yolg'iz qolganligini ko'rdi shogirdlar bu ishni uzun vaqtgacha hech kimga tinmidi atsi Хәзірті ayso uch shogirdi bilan milla tog'dan tushgan vaqtida nurg'un kishilar uni qarshi olg'ili chiqdi to'pning ichidan biraylan tuyuqsiz vaqrab ustoz o'g'limga ko'ngil bo'lgaysiz u birli bola edi uningga doim bir jin chopishib elib o'zichilar vaqrab joqrab ketidi ba'zida butun badini tortishib kelib og'zidan oq ah ko'pib kelidi jin uni doim qiynab orom bermaydi shogirdlarimizdan bu jinni hadivitishni o'tinib so'rgan edim biroq ularning qo'ldin kamidi dedi hey e'tiqodsiz va chirik avlod man sizlar bilan birga bo'lib sizlarning yanila manga ishonganliginglarga yana qachongacha bardoshlik beray dedi hazrati iso ondan hiliqi kishiga bolangni elib kel dedi bola kelayotganda jin uni yagi yiqitib butun badinini totishtiryapti biroq hazrati ayso jinni haydib yetib bolani saqaytdi va uni ot sig'a topshirib berdi ko'pchilik xudoning kuch qudratiga hayron bo'lishdi ko'pchilik hazrati aysoning qilgan butun ishlarga hayron bo'lib turganda Хәзрәте Әйса шагыртларга аңлап qoyinglar. Берсенең сатқынлыгы bilan inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirib berildi, dedi. Biroq ular bu so'zning ma'nosini tushuna olmadi. Chunki buning ma'nosi qasddan yo'shirilgan edi. Ular uningdan bu so'zning tegini so'rashqimi petin olmadi. Shogirdlar zodi kimning eng ulug' ekanligini o'z o'zaro talash tortish qilishyotatdi ularning nima o'ylayotganligini bilgan hazrati ayso kichik bir bolni yenida turg'izib shogirdlarga kim meni deb bundoq kichik bolani qabul qilsa meni qabul qilgan bo'ladi meni qarshi olsa meni avat kuchini qarshi olgan bo'ladi oranglarda o'zini eng tuvan tutqini xudoning nazirda әң ұлық болуды, деді. Юханна әзірті Әйсаға, «Ұстаз, сізнің намыңыз білән жырланы әйдаватқан бірсіні көдік. Лекін о бізгі оқшаш, sizga agashmaganligi uchun biz uni to'sdiq dedi uni to'smanglar chunki sizlarga qarshi tumg'anlar sizlarni qo'llag'anlardir dedi hazrati ayso uningga Hazreti ayso o'lib ondan tirilib osmonga ilib ketilgan kunga oz qolganda yerusalimga berishni qat'iy qaror qildi buning uchun u oldin odam evatdi. ular samariya o'lkasidagi bir yezig'i kelib Hazreti aysoning kelishi uchun tayyorlik qilishga kirishdi biroq samariyliklar Hazreti aysoni yerusalimga ibodat qilishga bor ekan deb qarshi olmadi uning shogirdlaridan yoqubla yuhanna bu ahvolni ko'rib hey rabbim ularni kuydirib yetish uchun osmondan o't yog'dirishni o'tinsak qandoq deysiz dedi lekin hazrati ayso burilib ularni aybladi ondin ular boshqa bir yezig'i ketdi ular yo'lda ketayotganda bir kishi hazrati aysoga siz qayerga bormang man sizga agishib monaman dedi biroq hazrati ayso tulkining o'nkiri qushning uvisi bor biroq inson o'g'lining beshini qo'yg'udek yermi yo'q dedi uningga u yana boshqa bir kishiga manga agashgin dedi biroq yilqi kishi bahona ko'rsatib ustoz otam o'lib uni yalik qo'yg'ichi kutib ondan sizga agishaychu dedi o'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yalik qo'ysin san bo'lsang berib xudoning podshohlig'iga doir xushxabarni taqat dedi hazrati ayso uningga yana birsi hey ustoz man sizga agashmoqchiman biroq avval uyimga berib uydagilar bilan xo'shishib kelay dedi qo'sh haydab yetib to'xtamay kayniga qaraydigan odamdek burunqi hayotinglardan mehringlarni uzamsanglar xudoga xizmat qilishga loyiq bo'lmaysizlar dedi hazrati ayso uningga